Ba, ikusten dugu gaurko egunean gero eta gehiago alde guzietan lurraz tirriatzen direla almena duten hoiek. Lurrak eh, balio berritu badu. Arostegian animaleko etxeketa egiteko laborantzakoak ziren lurrak eta oianak ziren lurrak kalifikazio zaldatu eta hor berrunta hogeita mairu familia bakarreko etxe egiteko maneran. Eta erdizeko hortan mehatzea egin nahi dute lurrazpitik eh, mineral batzuen atratzeko. Horai gutxi hartio, Europako eh, herritarrok edo zentro imperialistako herritarrok ezkinen ohartzen eh, gure ondasunetako batzuen ekoizteko munduko bertze toketako barrenketatik mineralak ekartzen zirela. Eta goiti beiti bortz importazitzaigun bertze toketan zer zen. Ikusten nahi gara, azkeneko aldiuntan eh, mundu mailan antolatuak diren hornidura kateak nola idiren puskatzen, eta hori gertatzen ari den neurrian, gero eta urbilago, aigara, lurraren barrenkietatik, hoiek denak atra naizik. Elikatzeko, ba, sistema ekonomiko jakin bat, eta hortik heldu diren ontasunak eta aberastasunak, irabazpideak, ba, toki jakin batzuetara gateko. Orduan, berrantolaketa ekonomiko orokor baten barnean gaude, lehen sakrifikatzeko eremua kurrun ziren, sakrifikatzeko eremua kurbiltzen ari dira, eta testunguru untan, baztanek badu lur eremua handi bat, eta gure lur eh, oketaik tirriatzen dira, hainbertze jende. Ara, eta preseski proiektu honekiko kontrakostasuna erakusteko hainbat mobilizazio antolatuak izan dira bastanen, hiru aldiz errigaldeketak antolatzen entxeatu zizte, baina debekatuak izan dira, heldu den hilabeteetan, zuintzuk izanen dira urratsak Joseba Otondo proiektu honi buru egiteko? Bai, asteko herri galdeketak geldiaraz dituzte, baino herri galdeketak geldiarazterekin erakutsi dute herritarren begetarat proiektu hau estela zilegia, estela bidezko izanen. Proiektu hau inposaketan oinarrituriko eh, proiektua dela. Eta beraz, ondoko aste gutioketan edo istantean luze gabe Nafarko gobernuak erran beharko du proiektua udalez gaindiko proiektu bezala tramitatzeko eh, egin duen eskaria onartuko duen ez duen. Hoi erabakitzekin alegazioen fase batean sartuko gara. Eta fase juridiko administratiboi luzatuko da denboran, oino e, zenba denboraz ez dakigu. Alegazioak behar bada baztertuko dituzte, hauzitegetarat joko dugu, eta hor ba, bide luze bat abiatuko da tarte hortan, herritar haunitzek proiektu aztute begionez ikusten. Erran dugu, erdizeko bazkalekuak baserritarek ibiltzen dituztela. Urtero, udaten horrean, bortzeun behiburu alatzen tuzte hor. Eta milaka ardiburu eh, gainerako sasoinetan eta zaldi behorrak ere bai. Eta baztango tokiko ekonomiaren eta baserri sistemaren toki garrantzitsua da. Orduan, Hemendik aitzin dira zer, ba kontran diren jendeak ere, segurazki eh, antolaketan segituko dute, beren desaostasuna gertzeko. Joseba Otondo, bastango uzapesa, mil esker? Ez zeren.